บุ๊กทูยี่สิบห้า vingt-cinq, 25. ในเมือง en ville, En ville. ดิฉันต้องการไปที่สถานีรถไฟ je voudrais aller à la gare. Je voudrais aller à la gare. ดิฉันต้องการไปที่สนามบิน Je voudrais aller à l'aéroport. Je voudrais aller à l'aéroport. ดิฉันต้องการไปที่ย่านใจกลางเมือง Je voudrais aller dans le centre-ville. Je voudrais aller dans le centre-ville. ดิฉันจะไปสถานีได้อย่างไรคะ Comment vais-je à la gare Comment vais-je à la gare ดิฉันจะไปสนามบินได้อย่างไรคะ Comment vais-je à l'aéroport Comment vais-je à l'aéroport ดิฉันจะไปย่านใจกลางเมืองได้อย่างไรคะ Comment vais-je dans le centre-ville Comment vais-je dans le centre-ville J'ai besoin d'un taxi. J'ai besoin d'un taxi. J'ai besoin d'un plan de la ville. J'ai besoin d'un plan de la ville. J'ai besoin d'un hôtel. J'ai besoin d'un hôtel. Je voudrais louer une voiture. Je voudrais louer une voiture. Voici ma carte de crédit. Voici ma carte de crédit. นี่ใบขับขี่ของดิฉันค่ะ Voici mon permis de conduire. Voici mon permis de conduire. ในเมืองมีอะไรให้ดูบ้างคะ Que faut-il visiter dans la ville Que faut-il visiter dans la ville คุณไปเมืองเก่าสิคะ Aller dans la vieille ville. Aller dans la vieille ville. คุณไปเที่ยวรอบเมืองสิคะ Faites une visite guidée. Faites une visite guidée. คุณไปที่ท่าเรือสิคะ Allez au port.